Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. din. jalla wa dželle dozvolu nastavljamo družiti se s knjigom Kitabu Tevhida, knjigom koja govori o Allahu subhanahu wa ta'ala jednoći kako na ispravni način vjerovati u svim segmentima u Allaha subhanahu wa ta'ala da je on jedini dostojan, da mu se čini svaki vid i badeta, te da niko drugi mimo njega toga nije dostojan. Autor ovog dijela Muhammed ibn Abdel Wahab, rahimahullahu ta'ala, kao što vam je poznato, ovu knjigu je napisao u stvari preuzimajući kuranske ajete iz Allahove knjige i hadise Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam iz hadijskih zbirki. U prvim poglavljima autor je govorio o važnosti i značaju tevhida, odnosno ispravnog vjerovanja u Allahu u jednoću, zatim koristima, zatim je govorio o opasnosti smatranja ili činjenja širka Allahu subhanahu wa ta'ala, smatranja da je neko drugi mimo Allaha dostojan da mu se uputi bilo koji vid ibadeta, ili da mu se to i čini. I govorio je o vrijednosti pozivanja u ispravno vjerovanje, dakle u ispravnom vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Zatim nakon toga počeo je da spominje, pojašnjava vidove širka koji su prisutni kod ljudi. Koji su prisutni kod ljudi. Ljudi to čine svjesno ili nesvjesno. Da nešto od onoga čega je dostan jedino Allah – da se to uputi njemu i da se traži od njega, ljudi to upućuju drugima. I svoja srca vežu za druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Od njih očekuju korist, od njih očekuju nekakvo dobro, ono što im je potrebno, od njih očekuju da otklone im ne nedaću, da ih izliječe i slično. I vidjeli smo, dakle, autor je u sedmom poglavlju i osmom poglavlju govorio o tome. Kroz ajete i hadise koji govore o neispravnosti stavljanja nekakvih halki, končića, hamajlija, zapisa i slično i vezajući svoje srce za to, očekujući da će to dati korist ili da će Allah preko toga dati korist. I o tome je dakle bilo detaljno, detaljno govora. I ništa od toga nije u redu. I te kako opasan grijeh ono što čovjeka može izvesti iz vjere, odnosno što je veliki širk, jeste da čovjek se osloni na to i bude ubijeđen da će mu to donijeti korist i odagnati štetu, vezano za Allaha. I autor je u tom sedmom poglavlju postavio to pravilo i kasnije će se to pravilo prožimati kroz mnoga kasnije poglavlja. Dakle, smatrati da neko mimo Allaha, dakle neovisno, od Allaha zasebno daje korist i otklanja štetu, čuvate, štitite, dakle to je stvar koja je širk, veliki širk, izvodite iz vjere. A smatrati da Allah je taj koji ti daje dobro, koji od tebe otklanja te gobe nedaće, koji te liječi, ali putem ovoga ili onoga, o čemu Allah nije dao nikakav dokaz. Dakle, da ti od sebe propišeš, kažeš, jeste, ovo je, treba uraditi ovo da bi postigao to i to a to niti je vjera potvrdila, niti zdrav razum potvrđuje, niti razumni ljudi potvrđuju, dakle, da čovjek i vidjeli smo, dakle, eto ja ispomenu Hamailije, zapisi, končići, ono što zdrav razum ne može nikako prihvati da te konac čuva u nedaće. Hm, dakle, zbog toga ljudi vežu svoja srca, jer razum ne može da sveže svoje, zato. Razum to ne može potvrditi, pa onda vežu svoja srca, imaju ubjeđenja. I onda je to biva mali širk, jer Allah to nije propisao, ljudi propisuju od sebe, pa to biva mali širk. I u nekoliko navrata govorio sam da mali širk nije nešto malo, nije nešto sitno, zato što se zove mali, naprotiv, dakle, to je ogroman grije. Učenjaci su imenovali veliki širk i mali širk samo da ukažu da postoji razlika među njima. A da je to nešto malo, da je to nešto sitno, da je to nešto bezazleno, ne. Pa je autor, dakle, u sedmom i osmom poglavlju govorio o tome. I toga je bilo prisutno u njegovom vremenu i vidimo da je to prisutno i u našem vremenu. I u našem vremenu mnogo toga ima. Pogotovo, dakle, hamailija, zapisa, pogotovo tih končića ili slično. I u ta, kroz ta poglavlja mogli smo vidjeti, i to znamo iz naše prakse, znamo, vidimo ljude oko sebe, da to svako čini. Hm, je li tako? I ljudi koji se ne drže vjere možda oni čak i više. Da, ima šta. Da mi zapiši, da mi prouči, imaš ti kakvu knjigu, Ana, da, da mi pročitaš iz knjige, razumiješ? Zaustavite ljudi, kaže, imaš ti knjigu ono, kakvu knjigu? Ha, da mi kažeš. Ha, dakle, i zato se vežu možda čak više ljudi koji nemaju ništa od vjere. Eh, autor je došao sa devetim poglavljem. Vidjeli ste naziv, naziv je li tako? govori, ovo deveto poglavlje govori, naslovio ga je babu, babun men teberrake bi šeđaratin u hađarin u nahviha. Ko bude tražio bereket, poglavlje onome koji traži bereket od drveta stabla, kamena ili drugog sličnog tome. Odnosno, ko bude tražio bereketa. Čak je ova riječ teberrek, teberruki kod nas poznata spominje se, teberuk, teberuk. Teberuk je znači traženje bereketa. A bereket, šta je bereket? Bereket je dobro. Da postigneš veliko dobro. Šta znači, kažu, beričetan čovjek? Malo živio, a mnogo šta uradio. Allah mu otvara vrata na gdje god kreni. Daj mu ogromno dobro, kaže se beričetan čovjek. Bereket je dakle da postigneš ogromno dobro sa malim dijelima sa kratkim životnim vijekom da ostvariš i ostvariš. Hm. Pa, dakle, propis autor u ovom poglavlju govori o onima koji traže to ogromno dobro, da učinu sitna dijela, a da postignu ogromno dobro, traže taj bereket od drveta, od kamena i rekao je i sličnog njima. Komentatori kažu ono što je bilo prisutno u njihovom vremenu, a toga isto imaju u našem vremenu. Slično njima, sličnom stablu, sličnom kamenu, šta je slično kamenu? Kažu pećina, djevojačka. Kažu pećina, ajvatovica. Nekakva dovišta, doline i ostalo. Sve to dakle ima kakav je propis onoga koji odlazi na takva mjesta potire takve predmete, kamenja, stabla, ovo, ono, siljem da zadobije bereket u svome životu. Da ga Allah učini bericetnim. Autor, dakle, o tome govori u ovom poglavlju. I ono što sam rekao je posebno, za razliku od prethodna dva poglavlja, što u ovu stvar upadaju oni ljudi koji se drže vjere. Jeste dakle i drugi, ali prvenstveno ovo dolazi od onih koji se drže vjere. Naprotiv, počesto i od onih koji predstavljaju vjeru. Ova dva mjesta koja sam spomenuo, takvih mjesta po Bosni ima mnogo, zna se ko predvodi ljude. A, bereket. Beričetan život. Može doći samo od Allaha. Samo ti Allah može da ti bereket. I samo ti bereket Allah daje propisanim putem. Onako kako je on Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Naći ćemo brojne kuranske ajete u kojima Allah govori za sebe da je on taj koji daje bereket. Direktno ili direktno. Ha? Pa se često imaju ajeti koji odpočinju Tebarek el-ledi, u suri el-mulk, bjedih el-mulk, Tebareke, spominje se dakle i ovaj čak glagol. Neka je uzvišen, neka je velik, odnosno onaj koji daje bereket. Kako kažu pojedini komentatori. Dakle, bez imalo sumnje. U to nema ni malo dvojbe. Bereket dolazi samo od Allaha. Zato je autor u prethodna dva poglavlja govorio o dobru, postizanju dobra i odagnavanju štete. Jedno od toga dobra jeste i bereket. Pa je došao s ovim poglavljom nakon prethodna dva. Dakle, Allah je taj koji daje bereket. I Allah je propisao kako, na koji način doći do bereketa od Allaha. Kako da ti Allah, zbog čega da ti Allah dadne bereket u tvome vremenu, u tvome imetku, u tvojoj porodici, u tvome životu, općenito. Pa dakle, da bi se čovjek sačuvao velikog širka, dakle, griha koji čovjeka izvodi iz vjere, mora da bude ubijeđen da Allah jedini daje bereket. I mora, da bi se sačuvao malog širka, da taj bereket traži onako kako je Allah propisao, odnosno zašto je došla potvrda u Kur'anu ili u vjerodostanim hadisima da ako uradiš to i to, da će ti se nešto ogromno. Hm. A Kur'an i hadis su puni toga. Kur'an i hadis su puni toga. I ovo je razlog zašto se dešavaju te pećine i ta nazovi dovišta, kako ih nazivaju, neki kažu čudovišta, ha? zato što je narod neuk. Zato što narod ne poznaje, ne čita Allahovu knjigu, ne čita te ajete, niti čita hadise pogotovo, u kojima nalazi dokaze ko bude radio to i to, da će mu se to i to. Allah mu daje bereketa. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao bereket u svojoj knjizi Kur'anu. I nama je dobro poznato, ko prouči jedan harf, da jedan harf, elif, elif la mim, kako kaže poslanik Alehi Salazam u tom hadizu, ko kaže elif la mim, za, svako, za svaki proučeni harf dobiva deset cevapa, skraćeno, da skratim hadis. Dakle, za svaki harf se dobije jedno dobro dijelo koje se vrednuje deset puta. Pa kaže, ja ne kažem da je elif la mim jedan harf, već je elif harf, lam harf, mim harf. Elif, lam, mim su tri harfa, dakle 30 dobrih dijela. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao bereket u svojoj knjizi Kur'anu, učinio ga berećetnim, prije svega, dakle, s ove strane. I naći ćemo brojne kur'anske ajete u kojima Allah jasno kaže da je Kur'an beričetan, da je Allah blagoslovljena beričetna knjiga. Pa jedan od ajeta jeste 92. ajet sure Al-An'am u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَهَذَا كِتَابٌ enzelnahu mubarekun. Mubarek se kaže ha, onaj koji je beričetan. Ha, Ibn Mubarek, ha, Abdullah ibn Mubarek. Mubarek, dakle, jeste onaj koji je beričetan. Pa kaže Allah, ova knjiga koju spuštamo, koju objavljujemo je beričetna, blagoslovljena. Jasno. A zatim i na mnoge druge načine Kur'an je beričetan, lijek. I za tjelesna oboljenja i za duševna oboljenja i slično. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je dao bereketa u zikru, da zikriš, izgovaraš određene zikrove dove, a zato dobiješ ogromna dobra djela. Došlo je u hadisu kod imama muslima od Musada, Mus'aba ibn Sada, da mu je pričao njegov otac, bili smo kod Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, dakle Mus'ab ibn Sada, pripovijeda od svoga oca da mu je on kazao, da mu je kazivao. Bili smo kod Allahovog poslanika, ali ih je jedne prilike, pa je upitao, zar niste u mogućnosti da svaki dan zaradite hiljadu dobrih dijela? Zar niste u mogućnosti da svaki dan učinite hiljadu dobrih dijela? Pa su šutili da bi jedan upitao, a kako to neko od nas može uraditi danas, I svaki dan hiljadu dobrih djela. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu osam tako što će stotinu puta izgovoriti subhanallah. Tada će mu se upisati hiljadu dobrih dijela i obrisati hiljadu grijeha. Hadis kod imama muslima. Hadis vjerodoste. Da kažeš stotinu puta subhanallah, to ti neće uzeti ni pet minuta. To ti neće uzeti ni tri minuta. Kaže Allahov poslanik alihi salocam, hiljadu dobrih dijela ti se upiše. Kao da si uradio hiljadu dobrih dijela i još ti se obriše hiljadu grijeha. I takav slučaj je sa brojnim drugim zikrovima. Dakle, došla je potvrda da je zikr berćeta. Da u njemu ima bereketa. Malo radiš, malo kažeš, a upišu ti se brojna dijela. Zatim došla je potvrda, ha, Allah subhanahu wa ta'ala dao je bereket u Mekki i Medini. Allah je dao bereket u Mekke i Medini. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, 96. ajetu Inna awwala baytin wudiya lin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin čuo si mubarakan kaže doista prvi hram prva džamija koja je sagrađena postavljena na zemlji ljudima da je odočaste da klanjaju u njoj da je obilaze jeste onaj u ovdje se kaže leledi bi bekete, jedno od imena meke jeste beka, b. Dakle, umjesto m, b, meka, ali isto jedno od njenih imena je i beka. Ha. Pa jeste, dakle, onaj u Mekki, Kaaba, Mesčidul Haram, kaže mu Bareken, on je blagoslovljen. I uputa je svim, svim svjetovima. Dakle, zasigurno džamija, odnosno e, kod Kaabe mjesto je bericetno. Isto tako Medina je beričetna. Došlo je u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salacom dovio i u dovi rekao Allahu moj podari dva put više bereket Medini od bereketa kojeg si dao Mekki. I njegova dova poznato je da se uslišavala. Podari dva put veći bereket Medini od bereketa kojeg si dao Mekki. I nama je poznato kroz druge hadise koliko, koliko vrijednosti ima obavljen namaz u Mekki, u Medini. Došlo je u hadisu da ko obavi jedan namaz u Mesčidul Haramu u Mekki, da ima vrijednost stotinu hiljada namaza na nekom drugom mjestu. Mimo Mesčida u Medini i e, u Kucu. Dakle, kao da ovdje klanjaš stotinu hiljada namaza. Klanjati jedan namaz u Mekke. Razilaze se da li je to za cijelu Mekku ili je dakle kod Kabe. U, u tom istom hadisu se kaže za Medinu. U Medini, u mesčidu, poslaniku, u mesčidu, sallallahu alaihi sallam, ko klanja, kao da je klanjao hiljadu namaza u nekom drugom mjestu. Namaz, namaz. Ne klanjaš ga ništa posebno dva rekata klanjaš. Kako klanjaš ovdje, klanjaš i tam. Međutim, zbog bereketa kojeg je Allah spustio tamo i došla potvrda da je spustio na Meku i Medinu bereket. Nije došlo, nema potvrde da je spustio Majvatovici, djevoječkoj pećini, u Gračanici, ovdje ili onda. Kogod kaže ovdje ili onda, mora da dođe s dokazom. Vjeras je vjera. Vjera se gradi na dokazu, ne gradi se, kao što ćemo čuti kuranski ajed kojeg je spomenuo autor u ovom poglavlju, ne gradi se na onom što duše vole, što du, za čim duše e, žude i slično, nego na dokazu koji je došao od Allaha u Allahim riječima ili u riječima njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. I dakle, čak ono što je došlo po pitanju Mekije, što je došlo po pitanju Medine, ograničava se na te tekstove. Ne može se ni u Mekiji, ni u Medini proširivati na nešto za što nije došao dokaz. Šta hoću da kažem? Klanjati kod Kabe, čuo si koliko je vrijedno. Obavljati tavaf, ne znamo kod Kabe, toliko i toliko. Boraviti na tim mjestima toliko i toliko. I na to se ograničava. Ne možeš ti proširivati dalje. Šta hoću da kažem? nema nikakvu vrijednost. A uzmeš, skineš majicu, košulju i trljaš kjabu i poneseš tu majicu sebi kući. I ostaviš je na regalu, ostaviš je, razapneš je negdje na ulazu i beričet kuća. Zato nema dokaza. Nema nikakvog dokaza da se nose kamenčići, kamenje, zemlja, prašina sa arefata da se pospije, ne znam, po avli, da ti bude bericetno, da te sačuva šeitan ovog ili Pa se prave nekakve kuđice na arefatu. Pa se nose sa mine muzdelife kamenčići. Donose se kući, bericet. Nema, zato nije došao dokaz. Zato, kako sam rekao, u sedmom poglavlju je postavljeno pravilo. Dobro i sve što nam treba od dobra ili od zla da se zaštitimo, to Allah daje, niko drugi. I onako kako je on propisao da ima u tom kamenju bereketa, da se može donijeti i ovdje, to bi bilo spomenuto. Allah želi nama svima dobro. Želi nam Allah zlo. Nije nas stvorio da se iživljava nad nama. I da je u tome bilo dobro, propisao bi. I da je u tome bilo dobro, daleko, daleko bolji od nas bi nas pretekli u tome. Gradili bi svoje kuće, pokupili bi svo kamenje sa mine i muzdelife. Zagradili bi kuće i živjeli u beričetnim kućama. Nema za to dokaza. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je dao i na drugim mjestima bereket. Dao je u mesčidu Kuba, je tako? Dao je u mesčidu Laksa, u kucu. Dao je Allah subhanahu wa ta'ala bereket u Šamu i Jemenu. Dao je Allah subhanahu wa ta'ala bereket u Kiši. Dao je Allah bereket u zemzem vodi. Dao je Allah bereket u maslini. Dao je Allah bereket u datuli, palmi. Za sve to postoji dokaz. Dao je Allah bereket u uh, nazivanju selama, dao je Allah bereketu sadaki, sadakama, baš kako je došlo u hadisu, nimalo neće umanjiti imetak, naprotiv, sadaka biva razlog povećavanja tvoga imetka. Dao je Allah bereketu ženitbi i mnogo čemu drugom. I o tome govore šerijatski tekstovi. Što se tiče osoba, ljudi, Allah je dao bereket, odnosno učinio bericetnim, jedino Allahovog poslanika, alaihi salacom. Ovo je dakle bitno pitanje. Ovo sad što hoću da kažem i kako bitno. Zbog ovoga su mnogi skrenuli i mnogi su ovu vjeru uveli ono što nije od nje. Čak su uveli ove opasne grijehe koji dobro narušavaju vjeru, a ponekad mogu i skroz srušiti. Bericetnim je Allah učinio jedino poslanika, alaihi salacom. Niko drugi mimo njega nije po ovom pitanju kao on. Pa se bereket od Allaha, putem njega, poslanika alihi salatu wasalam, za njegova života mogao postignuti traženjem da on uči dovu. Ashabi su dolazili, nešto im treba, Allaho poslaniće uči dovu. Pa bi učio, njegova se dova uslišavala. Poznato vam je, dolazi Ibn Abbas radijallahu anhuma svojim učenicima, Ibn Abbas je jedan od najpoznatijih komentatora Allahove knjige, kaže jednom od svojih učenika, hoćeš li da ti ukažem na ženu koja je stanovnik dženneta? Tu je među nama hoda. Allahu poslanik alihi salu sam rekao je za nju da je stanovnik dženneta. To je dakle nakon smrti poslanika alihi salu sam Ibn Abbas govori. Pa kaže da, pokaže nam, pa kaže ona crnkinja. Dakle nije džennet samo za Arape. Nije džennet samo za bijelce. Nije džennet samo za one koji nam se sviđaju. Džennet je za pokorne Allaho i robove, vjernike. Allah je pripremio džennet za svoje bogobojazne robove. Sviđalo se, sviđao se neči izgled nama ili ne. Džennet nije u našim rukama, mi određujemo ko će u džennet, ko neće. Pa kaže ona žena crnkinja, došla je Allahom poslaniku, alihi salatu sami, požalila se na padavicu da pada, Pa je zatražila od poslanika alihi salusam da dovi Allahu da je izliječi od toga. Pa je on rekao, ako hoćeš ja ću doviti, ali ako se strpiš na tome pripada ti džennet. Bićeš od stanovnika džennete. Kaže, onda ću se strpiti. Ali moli Allaha da me sačuva kada padnem u nesvijest, kada doživim tu epilepsiju, padavicu, desi se ponekad da se otkrije moje stidno mjesto. Pa dovi Allahu da me sačuva toga, otkrivanja stidnog mjesta. Da mi pomogne da se to ne desi. Kad padne poznato insan, vidjeli smo, ne zna za sebe ništa. Svašta se može otkriti, svašta može uraditi u takvom stanju. Ha. Pa je dovio poslanik Alehi Salasani, toga je bila sačuvana. Kao što je toga bila sačuvana, mogla je biti izliječena. Nije morala ići rad analize, jel tako, preglede, rentgen, ovo, ono, dovi, odmah dođe lik. Dakle, tražili su bereketa, dobra od Allaha putem poslanika alihi salucam tako što je učio dovu za njih. Tražili su bereketa od njegovo tijelo. Dakle, tražio se bereket jer ga je Allah učinio bericetnim. Pa doticanjem njega, uzimanjem dijelova njegovog tijela, ne znam, od brade, dlaka ili dakle od kose, To je se smatralo beričetnim. Kaže Enes radijallahu talan, kaže bili smo, čekali smo, pratili smo poslanika alihi sam dok se šišao, dok se brijao na, na, na, na, na hađu. Pa kaže, ni jedna dlaka nije spala s njegove glave, da neko da shaba nije uhvatio tu dlaku. Pa je poznato da kada se abdestio, ni jedna kapljica maltene nije spala sa njegovog tijela dok bi se abdestio, a da nije spala na, lano je na šake nekog od ashaba, pa bi se potirali. Pa je poznato Enesova majka Umo Suleim, poslanika, koja je bila starica poslanika Alihi Salusam, često bi dolazio Enesu i njoj. Poznato je da je ona dovela Enesa, čim je poslanik Alihi Salusan ušao u, u Medinu, Hidžru kad je obavio i došao prvi dan, došla mu je Umu Seleim i dovela Enesa koji je tada imao deseta godina i rekla Allahu poslaniče, on će te od danas služiti. I non stop ga je služio. Poslanik Alihi Salosan često bi odlazio njima, pa bi znao zaspati. A kada bi spavao, inače mnogo se znoio, poslanik Alihi Salosan, mnogo se znoio. Pa kada je zaspao, tada mnogo se znoio isto. Pa je Umu Suleim, radijallahu anha, došla i skidala s njegovog čela znoj. Sa grančicom, sa i u bočicu sipala, pa se probudio. Primijetio sad, da bi se žena spretala. Kaže, šta to radiš? Kaže, ovo skupljam da se mirišemo njime. Ovo skupljam. Pa je to dakle u tome bilo bereket. Hm. Zatim od, njegov, od, od onoga što je on koristio, posude, odjeću i slično. Dakle, time se tražio bereket. I ponajviše čime se postiže bereket u svome životu, njegovim slijedjenjem slijedjenjem poslanika alihi salatu. Dakle, za vrijeme njegovog života bereket od Allaha se traži od njegovim slijedjenjem. Traženjem da, se, da on uči dovu. <clears throat> Zatim od njegovo tijelo, od ono što je on doticao. <clears throat> dakle, ono što je on koristio i slično. Nakon njegove smrti. Nakon što je umro, ne možeš od njega tražiti da uči dovu. Ne može ni za koga proučiti dovu do njegovog tijela se ne može doći. Dakle, može se tražiti bereket od Allaha putem Allahovog poslanika, ali i salatu sam na dva načina. Njegovim slijedjenjem, dakle, činjenjem onoga što je on radio, ostavljajući onoga što je on zabranio, činjenjem onoga što je on rekao da se radi, ostavljajući ono što je on zabranio da se radi. Dakle, slijedjenjem i drugo, dolaskom doticanjem, korištenjem onoga što je on koristio. Od odjeće, od papuča, dolaskom do njegove kose i slično. Hm. Kaže šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, Za ustavština Allahovog poslanika, alaihi salam, u vidu odjeće ili dlaka ili nečega drugog, zagubljena je tokom proteklih stoljeća. Tako da niko ne može pouzdano potvrditi potvrditi da je neka stvar koja mu se pripisuje doista njegova. To je nemoguće. Koliko je prošlo vremena? Danas kažu, čuvaju, imaju negdje u Turskoj. Ovdje ili onda. Kaže, to je nemoguće potvrditi. To prošlo je mnogo vremena, to se zagubilo. I kaže, imam zehebi da znamo da se negdje nalazi i da se do nje može doći vrijedilo bići. Ali nema. Ne može se pouzdano potvrditi. Kaže šejh Albani, ako je to tako, a jeste, on da, ovo se samo može reći, kaže. A po ovim se ne može postupati. Dakle, ovo je samo teoretske prirode, kaže se da se bereket može na takav način postići, ali u praksi ne može. Ne možeš doći niti do njegove odjeće, niti do nečega, jeli što je ostalo štap, papuče, dlaka i ostalo. Dakle, ostaje traženje bereketa od Allaha putem Allahov poslanika alihi salacom njegovim slijedjenjem. Jedino. I ponavljam i kažem, ovo je specifično samo za njega. Dakle, specifično samo za slijedjenje njega. Postiže se bereket, jer se na njegovim riječima, na njegovim postupcima grade propisi za ono što uradiš kako je on uradio, bit ćeš nagrađen. Za ono što ostaviš kako je on ostavio, što je on ostavio, bit ćeš nagrađen. Niko drugi. Da radiš što neko drugi je radio, a to je suprotno onome što je radio poslanik Alehi Salucom, nećeš biti nagrađen. Može biti kažnjen samo. Takav je slučaj što se tiče slijedjenja i što se tiče svega drugoga što je bilo dozvoljeno za njegova života. Dakle, za vrijeme njegova života je bilo dozvoljeno da se dotiče on. Poznata vam je bitka, jedna od bitaka, koja je to bila bitka, možda može nekom, ne može mi sad naumpast, kada je jedan od ashaba se požalio, kada je poslanik Alihi Salucan postrojio vojsku i rekao, ljudi, vidite, možda je to čak bila bitka na, na Bedru, prva bitka, vidite, dakle, koliko je neprijatelj, brojan, Sad se sukobimo. Allah jedini zna ko će ostati. Ako sam nekome učinio nešto, nažao, neka sada kaže. Pa izlazi jedan od shaba i kaže, Allahu poslaniče, jesi meni. Šta je bilo, kaže, udario si me štapom po stomaku. Kada je poravnavao safove za boj. Kaže poslanik Alihi Salucam, vrati mi. Neki spominju ovu predaju, dakle, da je to bilo pred smrt. Spominje se pred smrt. Ali, dakle, za ovaj boj, Allah ne bi zna e, je li ispravnije da je to bilo za bitku. Vrati mi, evo štapa. Kaže, Allahov poslaniče, moj stomak je bio otkriven, tvoj nije. Pa je poslanik Ali Salazam zadigao, a on se zaletio i zagrlio, zagrlio ga oko struka i poljubio ga. Hm. I to je, dakle, dozvoljeno samo za njega. Ni za koga drugog od njegovo tijelo, od njegovu znoj, kao što se čuo, od njegove vlasi, kose, dlake i ostalo. To je samo od njega. Najbolji nakon njega, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, preostali kojima je obećan džennet, učesnici Bedra i drugi ashabi za koje je potvrđeno ogromno dobro da, da su bili posebni ljudi, niko od njih nije tražio bereket. Niko njih nije doticao da bi poslije prešao nekakav bereket na njih. Dakle, ovo je specifično. Dakle, ako je takav slučaj sa Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom, Alijom i nakon njih svima, kako da se traži bereket odlaskom na kabur ovoga ili onoga? Na neko dijelo koje je uradio ova ili ona. Čuo si, poznato ti je da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma išao i istraživao mjesta na kojima je boravio poslanik alihi salusom, na kojima je klanjao, na kojima je čak obavljao nuždu, pa bi Abdullah ibn Omer obavljao i on nuždu, na kojima je sjedio, pa bi Abdullah ibn Omer sjedio. To nije zabilježeno da je radio prateći nekoga drugog. Gdje je sjedio Ebu Bekr? Šta je radio Ebu Bekr? Da sjede i on. Gdje je sjedio Ebu Bekr? Dakle, bericetnim je Allah učinio jedino svoga poslanika, alihi salatu wasalam. I samo, dakle, na ovakav način se može postati bericetan. Da tebi Allah dadne bericeta u životu. Dakle, da budeš ubijeđen da bericet dolazi od Allaha, bereket dolazi od, od Allaha i da radiš ona dijela u kojima je Allah dao bereketa, da boraviš ili radiš ta dijela, pogotovo na onim mjestima u kojima je Allah spustio svoj bereket i pogotovo u onim vremenima. Zaboravio sam da kažem, ali tako Allah je dao bereket u Ramazanu. U Ramazanu, kada se malo radi, a mnogo se zaradi. Dao je bereketa u prvih deset dana Zulhidžeta. To su najbolji dani u godini kako kaže poslanik alihi salatu wasalam, nijedno dijelo koje se uradi u drugim danima nije vrijedno dijela koje se uradi u tih prvi deset dana Zulhidžeta, dakle deset dana prije Kurban Bajrama. Deseti dan Kurban Bajrama. Allah je dao bereketa u ponedjeljku i četvrtku, u petku. To su posebni dani u kojima se izdižu dijelo, u kojima se vrednuju dijelo. Hm. Pa dakle, na takav način se postiže bereket, dolazi se do ogromnog dobra, A svaki drugi put, svaki drugi način da se dođe do bereketa je neispravan. I neće se sigurno doći do bereketa. Neće se sigurno doći, doći do bereketa. To je dakle to kao bio uvod. Autor je došao dakle sa ovim poglavljem da progovori nakon svega ovoga da progovori o propisu onoga koji traži bereket na nedozvoljen način koji traži bereket od drveta ili putem drveta od Allaha, koji traži bereket od kamena, kabura, ovoga ili onoga, od njega direktno ili od Allaha putem njega. Smatrajući da je Allah propisao da ako dođeš tu, budeš obavljao namaz, budeš upućivao dovu, tvoj namaz će sigurno biti primljen, tvoja dova će sigurno biti primljena, Allah će ti se odazvati. Ono zbog čega je tako idu? I čak dakle, vidjet ćemo sada kroz kuranske ajete i hadise kao što su prijašnji vezali svoja srca, imali određene objeđenja i današnji muslimani imaju svoja objeđenja po pitanju tih mjesta u tih stvari. Kažu ko tri put ode na Ivatovicu obavio hađ. To ljudi pričaju, bez obzira što predstavnici muslimana negiraju. Ali to ljudi pričaju. Ljudi od ozgo donose kamenice. I slično. Ha? Dakle, ljudi vežu za to ubjeđenja, već su formirali ubjeđenja. I kad polahko generacije jedna za drugom umru, odu, kad dođe generacija neukih ljudi pogotovo, kad se zapostavi učenje vjere, kad se zapostavi slušanje vjere, kad se zapostavi vjera, praktikovanje vjere, onda će doći generacija koja će imati posebna objeđenja po pitanju tih čak I danas, tako lastavica, nama je poznato kod Zenice lastavica. Ko je tu izlazio i činio ibadet? Bogumili, to se veže za njih. To je dan, danas ostalo kod muslimana koji su uvjetovali svoje prihvatanje islama, a da i dalje nastavi sa tim svojim običajima. To je polahko ostalo i uvriježilo se kod muslimana. Vratite se na historijat, pa ste naći. Djevojačka pećina i ostalo stvari koje nemaju veze s vjerom. A učinili su nešto posebno u vjeri. Kao što je kod mnogobožaca, daleko od svakog razuma, daleko od bilo kak kakve veze s vjerom, na kraju postalo vjera, posebna vjera, učinila ih mnogobošcima. Zato, braću, pazite dobro. Dakle, ovaj najopasniji grijeh, ja sam to govorio i nekoliko puta govorio i ponavljam, najopasniji grijeh nije došao, jel, e, onaj koji bude u, ha, ne trijezni se u kafani, zadnja dva, tri dana pred malo otrezni se, ne pije, kaže da mogu otići u Ajvatovicu. Ne ide takav na Onaj koji ide u kladionicu i zadnji dinar, čim dobije, ode tamo, uplati, kaže ne, ja ću ovaj mjesec dana da malo skupim novca pa da odem na Jotavicu. Ne idu takvi na Jotavicu. Idu ljudi koji klanjaju, koji poste, koji hoće dobro, a nemaju znanja. Pa ih može vodati ko kako hoće. Dakle, od dobrih je nastao najveći grih. Od dobrih ljudi. Zbog onoga što su htjeli da postignu nešto posebno. Pa su počeli da izmišljaju. Poznate su vam riječi naših prethodnika, prelijepe riječi. Zašto ljudi ne stižu do Allaha? Zašto ljudi ne stižu do Allahove nagrade, Allahovog zadovoljstva dženneta? Kažu zato što obožavaju Allaha kako oni hoće. A da obožavaju Allaha kako on hoće, došli bi. Zašto ljudi ne bivaju nagrađeni, iako se umaraju, iako se slamaju? Zato što oni obožavaju Allaha kako oni hoće. A da obožavaju Allaha kako on hoće, kako je on propisao, sigurno bi stigli do Allaha. Sigurno bi stigli do Allahovog zadovoljstva i nagrade od njega. Autor je, dakle, u ovom poglavlju spomenuo jedan koranski ajet ili skupinu ajeta iz jedne sure, i jedan hadis. Ajeti su iz <clears throat> sure An-Najm. Autor je spomenuo samo jedan ajet, ali dakle još par ajeta govori o toj cijelini. Ako biste se vi vratili Husejne, ili samo jedan ajet ko te već jeste. Dakle, dalje ajeti govore o toj istoj cijelini. Možda je autor, ne znam kako je u prijevodu, možda su stavljene tri tačke, misleći se, dakle, do kraja o toj cijelini, jel'i? Pa, dakle, u tim ajetima od 19. do 22. ajeta Allah kaže, obraćajući se kome? Mnogobošcima. Dakle, nevjernicima u Mekki, tadašnjim nevjernicima u Mekki. Kaže, Eferaeitumu late wal uzza, vomenate thalithetel uhra, elekumu zekara, zekaru, velehu l'untha, تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى كاجة الله mnogobošci. Šta vi kažete o Latu i Uzavu? Ovdje je spomen tri kipa, tri građevine, što bi rekli tri turbeta, tri kipa, tri građevine. Čućeš šta je lat, šta je uza, šta je menat. Šta kažete o latu, uzau i menatu koji je bio najmanje od ova tri, dakle najmanje vrednovan. Poseban je bio lat i uza, a poznato je on tako na Uhudu, kad su se na početku bitke kad su pobjedili, kad su vodili mnogo bošće da se zaklinjali latom i uzavom. Ha? I treći je manje poštovani. Kaže Allah, šta kažete vi o njima? Šta mislite o njima? Je li oni to nose korist? Je li vam oni mogu dati dobro? Kaže, zar da vama pripadaju muška djeca? A Allahu pripisujete kćeri, poznato je da su mnogo bošće, je tako? Eh, imali poseban odnos prem ženskom djecom, da su ukopavali žensku djecu kad se rodi ili kad odraste. Kad počne da stasa, ukopavali su živu. Kada bi im se rodilo i došla vijest da im se rodila kći, licem bi im pontamnulo. Kako Allah kaže, ne zna da li da je ostavi u životu ili da je ukopa. Imali su zašto? Ne ratuje, ne nasljeđuje. Dakle, žena je bila poput krpe, iskoristiš i baciš. Nije imalo nikakvu vrijednost. Pa kaže, zar sebi hoćete mušku djecu, a Allahu pripisujete kćeri, govorili su da su meleki, mnogobošci, nevijenci su govorili šta? Da su meleki Allahove kćeri, da Allah sačuva. Pa kaže Allah, kako je to moguće? Da hoćete za sebe muško, mušku djecu, a Allahu, gospodaru u kojeg vi vjerujete, mnogobošci su vjerovali u Allaha, ali su pored Allaha obožavali i druge. Al, govorite za Allaha, da on ima kćeri. Vi ne želite kćeri, a govorite da Allah ima kćeri. Pa kaže, to je nepravedna podjela. To su samo imena koja vi dajete, vi i vaši očevi koje, koja vi dajete, o kojima Allah nije objavio nikakav dokaz dozvoljenosti. Nakon toga kaže, i jete bi'une illa vanne vamata holenfus. Oni, mnogobožci, slijede samo pretpostavke. Možda će mi ovo koristiti. Hajde ja to uradim. Hajde ja odem. Ha, moguće, ako budem to i to uradio, da će mi biti od koristi. Oma tehval enfus, ha, i ono za čim žude njihove duše. Vezali su svoja srca, vezali su svoje duše za te, za te građevine. Kaže Allah, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى A zasigurno im od njihova gospodara dolazi uputa. Dolazi propis. Dolaze smjernice, savjeti, radi to i to, pa ćeš dobiti to i to. Nemoj da radiš ono za čim tvoja duša haje, da pretpostavljaš možda ovo, možda ono. Jasno je došlo, radi to i to, pa ćeš postići. Lat. Spominje se u ajetu, lat, uza i menat. Ko je lat? Dakle, kip koji se na kraju obožavao građevina, kip koji se na kraju obožava. Dakle, nemojte misliti, to je kip na lik nekog čovjeka, naprimjer, isklesan, oči, nos, usta, uši i ostalo. Stojio i ljudi pred njim padali na seždu, upućivalo. Nije to bio takav kip. Ko je bio lat? Kažu, lat je bila stijena. Građevina, zdanje, nalazilo se u tajfu. koji je bio u Mekki, čuo je, mogao je i da ode do Tajfa, 70 km od, od Mekke. I poznato nam kazivanje Allahovog poslanika, ali i Salusom, kada je otišao da poziva stanovnike Tajfa. Dakle, to je bila stijena na kojoj je sagrađena kuća. Od Ibn Abasa radijallahu anhuma se spominje da je tu, u toj stijeni, boravio čovjek koji je pravio hranu za hađije, koja se donosila hađijama miješao brašno. U arapskom jeziku jedan od termina za miješati jeste la te jelut. Ima značenje, taj glagol ima značenje miješanja. La te jelutu. Ha? Ima značenje miješanja. Kada je taj čovjek umro, koji je činio dobro, hranio hađije, hranio gladne ljude, kada je umro, Na njegovim kaburom je sagrađena kuća, zdanje. Pa, kaže, sve se prenosi Ibn Abbas, pa je to zdanje imalo zavijese, imalo ogrtač. Prek, prekrilo se. Dakle, najpribližnije, bez obzira koliko čovjek neko htio da izbjegne, ko turbe, pa je bilo prekriveno platnom kao što je kjava prekrivena platnom. I imalo je svoje sluge, ispred, iza stražara i sluge koji su čistili, preslačili. Ispred te stijene bila je, bio je plato veliki na koji su dolazili ljudi, prinosili svoje žrtve. Poslije tom, tom zdanju, tom turbetu, toj građevini. Hmm. Dakle, kažu, oko tog zdanja bio je prazan prostor i stanovnici Tajfa, posebno pleme Sakif, veličali su to zdanje, imalo je vrijednost u njihovim srcima, sa posebnim načinom su dolazili, strahopoštovanje, iskazivalo, s koga je počelo? Od dobrog čovjeka. Eto da se nekako zahvale za to dobročinstvo koje on činio, pogledaj, ha, dokle je došlo. I dali su mu tako ime, Lat. Lat kažu od tog glagola koji dakle ima značenje miješanja, spravljanja hrane, drugi kažu da je dobio i pogledaj kako kaže slijede samo pretpostavke njihove duše vole da to malo obliče kažu da su mu dali ime lat od Allahovog lipog imena el ilah ilah jedno od Allahovih lipih imena je ilah el ilah bog istinski bog oni su dali ovoj građevini lat. Ko je bio uzza? Kažu da su mu dali ime od Allahovog lijepog imena El Aziz. Uzza od El Aziz. Kažu to je bilo staro stablo koje se nalazilo na putu od Mekke do Tajfa. Stablo, staro, ogromno, koje se nalazilo od Mekke do Tajfa. Pa je na tom stablu, nakon što je osjećeno, na tom stablu je sagrađena građevina, zdanje, koje je također imalo svoj ogrtač. I oko njega nalazili se čuvari i sluge. U toj građevini koja je napravljena na stablu, dakle nakon što je ono poravnato, nalazila se žena vračara, gatara, koja je kada bi dolazili ljudi, obraćala se ljudima i posticala ih, uradite to i to, uradite to i to. Pa su dolazili Kurešije iz plemena Benu Kinane, dolazili, okupljali se tu, veličali i tražili korist nekakvu. Upućivali, obraćali se, jeli i slično. Za ovaj prvi lat koji je bio najviše cijenjen, kaže se da je Allahov poslanik alejhi salatun poslao Mugira ta ibn Shubu radijallahu ta'ala da poruši i porušio je hm, nakon primanja islama ovog plemena Saqif. Uzza ovog kipa, dakle kip, kažu svi kip, čuo si, tako uvijek kaže la to za kip, međutim to je ovo bilo zdanje, kuća, kućica. Poslao je Allahov poslanik alejhi salatun Halida ibn Velida I poznato je da je otišao, porušio, nije zatekao tu ženu, nije znao za tu ženu. Pa je poslanik Alihi sam rekao, idi vrati se. nis ništa uradio. Sve do dakle nije pronašao tu ženu, kaže se da je izašla nekakva crna žena, vračara, gatara, naga, bez odjeće, raščupane kose koja je počela jel, da vrišti, pa kad je nju ubio, vratio se, kaže, sad si uradio. I treće, kako kažu, manje vrednovan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jel, menate salihtetel uhra, menat je također bila stijena, nalazila se u Kudejdu između Mekke i Medine. I njoj su se prinosile brojne žrtve, prosipala se krv, dakle klali se kurbani i plemena Huza, Eus i Hazred su veličali u njihovim srcima ta stijena, ta jeli, građevina stijena imala je posebnu vrijednost. I od nje su stupali u hačske obrede, oni mnogobožcu također obavljali hađ na svoj poseban način. Od tog mjesta stupali bi u hađske, hađske obrede. Alija radijallahu talan je porušio to zdanje, jeli, tu, tu građe. Dakle, sve se govori o građevinama, gradnji, koje su poslije pretvorene u božanstva mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala iz nekakve možda, eto, kod lata, lijepe namjere. Pogledaj do čega je odvelo. Djevojačka pećina, slične pećine, doline i ostalo, možda, ne možeš ti doći pričati sa svim ljudima, ali moguće je da ljudi počnu poprimati pogrešna objeđenja. I mi smo imali priliku i često govorimo o tome, jel tako, imali priliku da preko YouTube, preko čak je to bilo na televiziji, da vidimo ljude kako dolaze kod sedam braće i pojašnjavaju svoje objeđenja, da on kada krene na ispit prvo dođe do turbeta sedam braće, ubaci i očekuje da će proći ispit dobro. Nije smio da ode na ispit dok to ne uradi. Kaže, moja majka je to radila, ja radim i to će ako Bog da moja kćerka radi. A ko to pomaže u svemu pa na ispitu? Ko to daje bereketa u životu? Je li Allah propisao to? Pa dakle vidimo, autor je spomenuo ovaj ajet Allaha subhanahu wa ta'ala dakle riječi u kojima se spominju božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji su u stvari bili kipovi, odnosno građevine pred kojima su se ljudi okupljali i dolazili, ispred svakog je bio plato, dolazili su na ta mjesta, prinosili žrtve, kurbane, klali, činili na svoj način ibadet, nadali se dakle da će na takav način postići bereket. Allah kaže, kako kažu komentatori, šta mislite, da li vam lat i uza donose korist? Ili ja? Dolazili ste i obraćali se njima, njima prinosili žrtve. Od njih tražili, mislite da oni donose korist. Zašto ljudi idu na taj i ta mjesta? Želi korist. Pa vidimo, dakle, i tekako, li veliku opasnost vezanja srca za nešto, smatranje da nešto drugo mimo Allaha pogotovo može dati korist, dobro, ili, dakle, smatranje da od Allaha se postiže bereket odlaskom na ta mjesta. Kao što je nama poznato dobro, da ljudi imaju pogrešna ubjeđenja, dešava se kod ljudi, kad progovore, čuješ što saznaš, da na onim mjestima, evo malo prije sam o tome rekao nešto, da na onim mjestima na kojima je Allah dao bereket, ljudi čine nešto neispravno. A kamo li dakle na ovim mjestima za koje nemaš dokaza da je Allah dao bereketu? Ljudi odlaze u Medinu i to možemo naći u knjigama pročitati koje se daju. Kaže, idemo u Medinu da posjetimo kabur poslanika. Salavuza. Ne ide se u Medinu zbog toga. U Medinu se ide radi mesčida, da se klanja u mesčidu. Kao što je došlo u hadisu, da se sedla ne pritežu, da se ne pali, ne tjera jahalica osim na tri mjesta s ciljem ibadeta, činjenjem badeta, mesčid u Mekki, mesčid u Medini i mesčid u Kucu nije na kakva druga mjesta dakle ne ide se lijepo je kad se ode u Medinu lijepo je da se posjeti kabur da se nazove selam Allahom poslaniku alaihi salacom Ebu Bekru i Omeru koji su ukopani na isto mjesto jedan pored drugoga ali zbog toga maksuzići I poznato je ko je išao, neka prati naš narod neuk. Čine dovu, okrenu se prema kaburu poslanika, alihi salatu wasalam. A kibla je ovamo. Poznato je jedan od adaba, jedan od postupaka, jedna od stvari koje utiču na primanje dove od Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allah usliša našu dovu, jeste da se uradi to, to, to, to, jedna od stvari jeste okretanje prema kibli. Kada upućuješ dovu da se okreneš prema kibli, lijepo, pohvalno. Oni se okrenu prema kaburu. Da li dove poslaniku traže od njega? Ili zašto dove upravo tu? Kažu, dova će biti primljena na ovom mjestu. Otkud? Jer ima zato dokaz da kada dođeš kod kabura poslanika, ali i uputiš dovu da će biti primljena ti dova sigurno, Dakle, ljudi imaju, formiraju pogrešna objeđenja na onim mjestima na kojima doista postoji bereket, a kamo li na mjestima koja su daleko od svakog šerijetskog dokaza. I čitajte knjige Mehmeda Hanđića i njegove fetve, pa ćete naći kako sve ovo osuđuje. I kako osuđuje ljude od kojih počinju ovakva objeđenja, proturaju se, kaže na takvim mjestima, u tekijama i sličnim, kaže čine se stvari koje ruše islamsko vjerovanje. Pročitajte njegova izabrana djela od Mehmeta Hanđića. O tome govori. Dakle, ljudi koji imaju vjere i ljudi koji pozivaju se na vjeru zbog ove nekakve ljubavi, zbog ovog dobra, čine stvari koje narušavaju ili ruše vjerovanje. A uputa nam je došla od našega gospodara, jasno u Kur'anu. Kako je rečeno, Allah kaže, ma farratna fil kitabi min še, u knjizi ništa nismo izostavili. Sve što vam je potrebno, zar da ti Allah, zar da Allah od tebe nešto traži, a nije ti dostavio, da sutra dođeš na sudnji dan, Allah te pita, a nije nigdje bilo u Kur'anu, niti je poslanik Alihi Salocam, pa ljudi moji, vjera nije teška, koliko, koliko, toliko jasnih, vjerodostojnih stvari ima, mi ne praktikujemo. Zar da radim nešto što je sumnjivo ili nikako nije potvrđeno? Šta nam je? De kada uradimo sve ono što je propisano, što je sigurno, onda ćemo o tome razgovarati i hoćemo li raditi ili ne. Zašto izlagati se i trošku i umoru? Poznate su vam Ha? Početak sure al Gašija, kako pojedini komentatori komentarišu i završetak sure al Kef, ajet, gdje se govori jeli, o onima koji se umaraju i na kraju će njihov trud biti bezvrijedan. Pojedini komentatori kažu da su to ljudi koji čine nove stvari u vjeri. Novotarija nema za to dokaza i on se umara, on smatra da to treba. Sutra na sudnji dan kad dođe nema ništa. On se slomio, ali nema ništa. Allah nije to propisao. Allah hoće da se on obožava tako, tako, tako i poslao je svoga poslanika zbog toga i objavio svoju knjigu zbog toga. Bil ti platio radnika, rekao si radniku da mi uradi tako i tako, ono uradio skroz drugačije. Eto ja mislio da treba ovako, ja mislio da je ovako bolje, ono na kraju ispalo nakaradno, ništa, ni sa čim. I kaže, da mi plati sad. Pazi, ja sam trošio vremena, ja se slomio, hoće sad da mi platiš. Ama nisi uradio što sam ja htio, Allahu pripada najvišeni primjer. I autor je spomenuo hadis koga je zabilježio imam Tirmizi, imam Ahmed, Humeidi i mnogi drugi hadis je dakle hadis je vjerodostajan. Hadis je od Ebu Vakida Eleisija radi Allahu talan, to je plemeniti ashab koji je dugo živio i preselio 68. godine po Hidžri. Kaže, od njega se prenosi da je kazivao, da je govorio, izašli smo sa Allahovim poslanikom alihi salatu veselam na Hunain, u bitku na Hunain. Ta bitka je bila nakon oslobođenja Mekke, ubrzo. Izašli smo sa Allahovim poslanikom alihi salatu veselam u bitku na Hunain. Ta bitka je bila nakon bitke za oslobođenje Mekke. I poznato vam je kada se desilo oslobođenje Mekke da su mnogi, mnogi maltene svi primili islam. Je li tako? Allahov poslanik alaihi sallam oprostio im je. Na početku je rekao ko dođe u harem bit će zaštićen. Ko se zaključa u kuću, zatvori se u kuću, bit će zaštićen. Ko ode u tu i tu kuću, tog i tog bit će zaštićen. Na kraju svima je oprostio. Pojedine je kaznio zbog njihovog pretjerivanja, jeli, u zulumu prema njemu i njegovima shabima. I Allahu je vjer. I nakon toga mnogi su primali islam. Čak oni koji su možda radili gnusna dijela, primili su islam. I kao takvi ubrzo dolazi bitka na Hunenu, izlaze i oni u bitku na Hunenu. Dakle, ostalo mnogo šta od, nisu imali kad se ni podučiti vjeri. Mnogo. I ostalo od ubjeđenja ranih, pri njima mnogo. Kaže, izašli smo na Hunen, a tek smo nedavno napustili nevjerovanje. Odnosno, friški smo bili u islamu. kaže mnogobošci. Dakle, oni pamte, znaju. I oni su bili takvi ranije. Imali su lotosovo drvo kod kojeg su stajali. Dolazili pred to drvo, stajali. Dakle, priča Ebu Vakide Lisi, spominjući prošlost, kakva je bila znata objeđenja, i kaže, mnogobošci su, dakle, naišli su pored tog drveta, kad su išli prema Honeinu, naišli su pored tog drveta. Kaže Ebu Vakid, mnogobožci imali su to drvo kod kojeg su dolazili i stajali. I svoje oružje kačali na to drvo. Ha. Ne bi li se bereket spustio na to njihovo oružje? Pa u boju koristilo ih oružje. Kaže, mnogobožcu imali to lotosovo stablo kod kojeg su dolazili i na njega vješali svoje oružje zvalo se Zatul Envat, to stablo. Zatul Envat. Pa smo mi prošli pored tog lotosovog stabla i rekli Allahov poslaniće da i ti nama odredi stablo. Da i ti nama odredi stablo kao što ga oni imaju. Kao što su ga imali, kao što ga imaju. Dakle, ostalo je mnogo božaca koji nisu prihvatili islam, kasnije su prihvatili. Kao što oni imaju to stablo, da i ti nama odredi stablo, da ga i mi imamo. Zašto? Da i mi kačimo svoje oružje, ne bi li Bericet, Bericet prišao na njih. Pa je Allah poslanik tek bio donio. Ozviknu Allahu ekber. Kaže, doista se stvari ponavljaju. Postoje pravila određena koja ljudi ne mogu nikako da izbace iz svojih glava. Stvari se ponavljaju. Pa kaže, rekli ste tako mi onoga u čijoj ruci moja duša kao što su rekli sinovi Israila, Beno Israil, Musao. Rekli su napravi i ti nama Boga. Iđ'al lena ilahan kema lahum alihe. Kur'an govori o tome. Kada su prešli more, poznato je, Musa alaihi sallam sa svojim narodom bježao od faraona i njegove vojske i Allah otvorio more pred njima, potušio faraona i njegovu vojsku, samo što su prešli na obalo i malo odmakli, zatekli narod kako obožava tele. Allah ih, niko nije mogao, to moglo tele da otvori more. Sva tela pokupi ih po dunjalku da otvore more, ne mogu. Allah jedini to učinio. I pazi, odma čim prelaze, ubrzo kažu da i ti nama napravi Boga kao što nemaju Boga. La ilaha Pa Allah vas spasio, uputio vas sad, primili ste islam u Mekki, krenuli u bitku, kažu da nama odredi drvo, da nam dolazi bereket sa tog drveta. Pa kako ste vjeru prihvatili? Hm. Pa kaže, doista su to stvari koje se ponavljaju. Rekli ste, kao što su rekli Musau, napraviti nama Boga kao što oni imaju Boga, doista ste vi narod koji nema pameti. Kako Allah kaže, suri El Araf, to je 138. suri El Araf, Nakon toga rekao je poslanik Alihi Salacom, zasigurno ćete vi slijediti primjere onih koji su bili prije vas. Slijedit ćete ih u stopu. Dakle, autor je spomenuo ovaj hadis, zašto u njemu se spominje traženje bereketa od stabla. Ili smatranje da je Allah propisao ili da poslanik Alihi Salacom je odredio neko stablo, dođeš li pred njega, okačiš li svoje oružje na njega, nema, samo dotakni ga, ono sve pobi ispred tebe. Ne moraš se ti plaho ni boriti. A? Kažu Amajliju, slobodno na prvu liniju, Amajliju okači, ne može ti metak ništa. Dakle, spominje se jasno u ovom hadisu traženje bereketa od nekoga drugog ili želja da se to jeli, učini, pa, na, pa vidimo da je poslanik Alehi Salatu Oslam jeli, to, to negirao i povezao taj postupak sa postupcima prethodnih prethodnih naroda ukazujući da to nije da to nije od naše vjere i da se ne smije ne smije tako tako je li postupati. Dakle zaključak ovoga poglavlja <clears throat> traženje bereketa <clears throat> odnosno ogromnog dobra vidimo, džaba je, stvarnost je takva, postoji na dva načina, propisan, dozvoljen i moguć i drugi koji nije propisan, nije dozvoljen i nemoguće da ćeš takvim ništa postići. Vidimo dakle iz prakse, zato kažem dva postoje. Dakle, jedan je ispravan, jedan je propisan, putem njega ćeš postići to dobro i bit ćeš nagrađen od Allaha zato što tako radiš, dok drugi način traženja, traženja dobra nije ispravan, nije dozvoljen, neđeš postići dobro, možeš samo postići grije. Pa čuo si prvi je da si ubijeđen da dobro dolazi od Allaha i da radiš ona dijela na onim mjestima, u onim vremenima za koja postoji dokaz iz Allahove knjige Kur'ana ili vjerodosvenog hadisa da se u tome nalazi bereket. Budeš li radio tako i tako, Allah će ti dati to i to budeš li u tom i tom vremenu radio to i to, Allah će ti dati to ogromno dobro i slično. Dakle, da si ubijeđen da, da bereket dolazi od Allaha i da radiš ono što je Allah i njegov poslanik Alihi Salu sam propisao. To je propisano, to je dozvoljeno i putem, samo tim putem ćeš postići dobro. Sve drugo, dakle, nije dozvoljeno, nije propisano, jeli, naprotiv, zabranjeno, nije dozvoljeno, i ne možeš postići, ne možeš postići dobro, možeš postići grijeh. Taj grijeh može biti jedan od ova dva grijeha ili oba, da smatraš da Allah daje bereket, ali da trebaš raditi to i to, otići na to i to mjesto u to i to vrijeme, uraditi to i to, a zato nema dokaza od Allaha, nema dokaza od poslanika alihi salzom. Tada činiš mali širk. Bez obzira što ti vjeruješ da će ti Allah dati bereketa na tom mjestu. Bez obzira što kažeš, jest, Allah će mi dati bereketa, Allah će mi primiti dovu ako odem kod kabura tog i tog i proučim. Nema dokaza za to. To je dakle, <laughs> makako neko smatrao da je to lijepo, da je to pohvalno, tu je ukopan, evlija, dobar čovjek, ti činiš mali širk. Bez obzira što to ti smatrao lijepije, tvojoj duši prijalo, godilo. Poznato je, treba ići na mezarja i treba uzimati pouku. Sutra ćeš i ti biti jedan od onih koji će se ukopati tu, čistiti mezare i ostalo. Ali dakle, vezati nekakva objeđenja, vjerovanja i badete, činiti poznato nam je da je poslanik Alehi Salazom zabranio da se klanja na kaburu prema kaburu. Zabranio da se klanja na kaburu ili prema kaburu. Kamo li dakle odlaziti nešto drugo raditi? Došlo je u hadisu, nemojte činiti svoje kuće kaburovima. Odnosno, u svojim kućama činite ibadet, nemojte ih činiti kao kaburovima, jer se na kaburovima ne smije činiti ibadet. Na kaburovima se ne smije činiti ibadet. Dakle, kaburovi, mjesta gdje se kopaju ljudi su prazni od ibadeta, ne smije se činiti tu ibadet. Nemojte da i vaše kuće budu kao kaburovi prazni od ibadeta. Vi u kućama činite ibadet dokaz da se kod kabura ne čini ibadet. Pa dakle, ili da učiniš, da, da osoba učini takav grijeh, mali širk, smatrajući da će mu Allah dati bereket ako odje na kabur tog i tog, na ovo ili ono mjesto, ili pogotovo veliki širk smatrajući da će mu umrli koji je ukopan tu, da ako se obrati njemu, da će mu on dati bereket.